Πονέλευση τεκτονική συνέλευση. Σου πάντα λίγο πριν από το στάδιο τη εκτέλεση. Μαύρη μασόνη, έναν όματι Ομπάμα κλώνει. Πλανήτη γύρω ώρα δεν δίχω περώνει. Ποιο πληρώνει τα σπασμένα. Ασία και Αφρική, μόνο μάτια δακρυσμένα. Μωρά παιδιά σκελετωμένα, πάντα πεινασμένα. Από τη κόλαση στα ταρταρά βγαλμένα. Αφγανιστάν, Ιράκ, Βοσνία, Παλαιστίνη. Τίποτα δεν έχει μείνει. Στον ανθρώπων τα μυαλά, φίλε, βάλα να φθαλίνει. Κάθε τραπεζίτη σκηνή δεν είναι και λύνει. Τα πάντα μοιάζουν έθολα, φέρτε δεν μείνει, Κανεί δεν παίρνει ευθύνη. Η αλήθεια πάει τίνη. Η δόση που εξαφάνιση σε λίγα χρόνια να είναι. Ζουν ανάμεσά μα προδότε και ανίκανοι. Αυτού που μάθαμε καιρό τώρα να προσκυνάμε. αυτού που μάθαμε καιρό τώρα να προσκυνάμε Ζουν ανάμεσά μα, Ρωμικό παιχνίδι παίζουνε γύρω από το λαιμό και τη φιλιά μα Σαν τη σκιά μα, Κινούμενοι αθόρυβα κρατάνε το κλειδί σφιχτά από τα κελιά μα Ζουν ανάμεσά μας Δρομικό παιχνίδι παίζουνε γύρω από το λαιμό και τη φιλιά μας Σαν τη σκιά μας Κινούμενοι αθόρυβα κρατάνε το κλειδί σφιχτά από τα κελιά μας Τραπέζε, περιουσίε, υποθήκε. Πληρωμένοι δικαστικοί, υπαλληλοί και δίκε πίκε. Παρακαταθήκε όσο γρήγορα νομίζει πω ανέβηκε. Από το στημένο του παιχνίδι βγήκε. Ψεκάζουν με κακίνο τον αέρα σε πελάκι δυστυχία επιπλέουμε γενέσει, πειράματα με νέσει. Μόλι με ένα τρόφιμα θα νιώσει τα πονέσει. Λε κι πίτερμπερ και στρογγυλή τραπέζι Κουνούν το δάχτυλο, σε πόλεμο παιχνίδι παίζει. Προβοκάτορε και πράκτορε, βρώμικη παρτίδα σε φωλά νερά. Επικίνδυνοι σαν αλικάτορε. Lifestyle και διαφημίσει, εγκεφάλου πλήσει. Ψωνίζει αδιάκοπα χωρί να το ζητήσει. Ζουν ανάμεσά μα τρόπο διάλεξε να ζήσει. Για πάντα δούλιο του, ή το κελί να ανοίξει. Οι να ανοίξεις οι να ανοίξει. Ζουν ανάμεσά μα. Κομικό παιχνίδι παίζουνε γύρω από το λαιμό και τη φιλιά μα. Σαν τη σκιά μα, κινούμενοι αθόρυβα κρατάνε το κλειδί σφιχτά από τα κελιά μα. Ζουν ανάμεσά μας Δρομικό παιχνίδι παίζουνε γύρω από το λαιμό και τη φιλιά μα. Σαν τη σκιά μα, κινούμενοι αθόρυβα κρατάνε το κλειδί σφιχτά από τα κελιά μα. impulses are being redirected. We are living in an artificially induced state of consciousness that resembles sleep. The movement was begun eight months ago by a small group of scientists who discovered, quite by accident, the signals being sent through time. The poor and the underclass are growing. Racial justice and human rights are non-existent. They have created a repressive society, and we are their unwitting accomplices. Their intention to rule rests with the annihilation of consciousness. We have been lulled into a trance. They have made us indifferent to ourselves, to others. We are focused only on our own gain. We Please understand, they are safe as long as they are not discovered. That is their primary method of survival. Keep us asleep, keep us selfish, keep us sedated.